Britoi fine devas decidi prisia estontezzo. Decidi signifas accepti realon. Sed la Britai politicistoi ne volas accepti che ilia lando ne plu estas isolita insularo apud la Europa continento, sed che tiu lando, pro la tecnica progresso en transport sistemoi, estas malvaste ligita cun la continento. Oni revas ancorau pri la pasinta mond vasta imperio, cae consideras Europon nur ciel mal signifan partneron, cae por la representantoi de tiu politica opinio, pritio vivos pli bone post forlaso de Europa Unio. Ili racontis tiun fabelon antau tri jaroi alla brita popolo, cae ocasigis referendumon, demandante, ciu britio restu membro de EU, au ciu la lando forlassu la Europan Union. Aperis la nozio Brexit, Brit eliro, preliro, cae la misinformitae Britoi, vocstonis je quindectu procentoi por forlasso. La Brita registaro tiam post quelcai monatoi decidis iniziati la forlassan proceson lau articolo quindec de la EU Tractato. Oni fixis ciel daton por la breliro la 29 de marto du mil dec nau tamen gis hodiau estas mal clare cio ocasos ietiu dato. La plei bona eblezzo estus forlasso sur base de forlasso tractato, por eviti chaosad situacion, sed gis nun la Brita Parlamento ne acceptis la tiu rilatan proponon de EU. Oni ancorao intertractas cun EU, por ricevi garantioin de EU, che gi ne applicos a securan clauson pri Norda Irlando, se oni ne trovos longdauran solvon pri la commercae rilatoi inter pritio cae EU. Sed EU insistas jela clauso cae volas nur promessi che oni volas applici gin nur se nepre necessus sed tiu promesso ne sufficias alla britai politicistoi. Ili postulas juran garantion. La dectuan de marto ocasos en la brita parlamento plua tonado pri la propono de EU. Cai shainas che ancau ci foie la deputitoi rifusos ratifi la proponatan forlaso tractaton. Se tio ocasos, tiam la sentractata preliro estos malmola, nome chaosa. Tian breliron subtenos nur malmultai deputitoi en la parlamento, cae tia la parlamento povus vocstoni, che sentractata breliro ne ocasu. Tio signifus, tamen, che la breliro ne povus ocasi la dudecnauan de marto. Oni devus sciovi tion daton je unu gis tri monatoi, au ec je du jaroi. Au oni povus entute resigni pri la breliro. Tion tamen da parlamento ne shatas decidi. Tion nur la brita popolo decidu, en plua referendumo. Decido pri dua referendumo tamen ne predevus ocasi antaula dudek naua de marto, sed la situazio en la parlamento estas tre complica. En ambau grandai politicae partioi regas mal unuezai opinioi, cae tial primultoi povas trovigi nur per interfrakcia cun laboro. Sed tio apenau ocasas. Eble oni trovos last momentan interconsenton por eviti haoson, sed la situazio estas tiom complica, che fine, nome la dudecnauen de Marto, la chaoso estos perfecta. Cae char tio estas vere reala minazzo, jam multai firmaoi forlasas la landon, au alimaniere clopodas protectisin contra la chaoso. Oni nur povas desiri alla britoi, che ili trovu razian solvon, cae acceptu gin antau la dudecnaua de marto.